для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Наіўнае юнацтва. Табе здаецца, што ты выключна, што ты самая разумная, мудрая, непадобная на ўсіх. І жаданні ў цябе недасягальныя. Не адразу да цябе прыходзіць разуменне, што як усе, гэта недакор. дакор. Мудрасць, разумнасць і чалавечая вартасць якраз у тым, каб раўняцца на ўсіх, на людзей, на калектыў, на чалавецтва. Не адразу ты пачынаеш разумець, што хараство не ў тваіх неземных марах, не ў тваім імкненні да выключнасці, а ў жыцці людзей. І што людзі выпрацавалі самае прыгожае, высакароднае, карыснае, разумнае і ў навуцы, і ў мастацтве, і ў адносінах паміж сабой, у каханні, у сям'і. Зразуменне гэтых надзвычай простых ісцін і пачынаецца твая сапраўдная сталасць, юнак. Магчыма, што і Пятро ў той дзень зрабіў крок да сталасці, хоць крок той быў нязначны. Але шмат значыла ўжо і тое, што яго ўпершыню не спалохала думка, што ён разважае як усе. Ты чаму села там? — спытаў ён. Цябе баюся, — гарэзліва адказала Саша. А я цябе і там пацалую. Яна адгарадзілася рукамі. Не падыходзь, людзі з вуліцы глядзяць. Цішы, цішы, нехта сюды ідзе. Яна саскочыла з падаконніка, паважна села за стол. У амбулаторыю зайшла маладая жанчына, сарамліва прывіталася, «Тобі, Петро, э, прийдеться йти погулять», – сказала Саша. Виходячи, він почув, як жанчина сказала, «А я думала, гэта доктор з речиці». Петро вийшов у сад. У былым кулацкім садзе, які займаў не менш за гектар, стаялі вуллі калгасны пасікі. Пасечнік мужчына сярэдні год няветліва спытаўся ў Пятра: «Ты кім даводзіся доктарцы? І я братам? Але расказвай казкі, ведаем мы такіх братоў, самі былі такія. Вярнуўшыся у амбулаторыю, калі жанчына выйшла, Пятро расказаў пра размову з пасечнікам. Саша засмяялася. А мне ўсё адно. Няхай думаюць, што хочуць. Гэта я учора спалохалася. Мне цяпер толькі перад Аней няёмка. Яна, відаць, пакрыўдзілася. Такое прызнанне вельмі спадабалася Пятру. Яны зноў гутарылі пра будучыню, спрачаліся, па-рознаму уяўляючы яе, ці правільней кажучы, уяўляючы даволі туманна, кніжна. Але нягледзячы на гэта размова надзвычай крыліла Пятра, напомніла самымі лепшымі надзеямі, ён, як кажуць, узнёсся на сёмае неба. Ды такі настрой быў нядоўга. Гаспадыня на абед не прыйшла. Саша сама прыгрымела ў печы засланкай, чыгунамі і зазірнула ў свой пакой, дзе сядзеў Пятро зноў нечым збянтэжанае. «Пачакай хвілінычку». Яна некуды выбегла і хвілін праз колькі вярнулася з клуначкам у руках. «Борш несмачны, давай будзем піць сырыя яйкі і есці яблыкі». І Пятро раптам усё зразумеў. Зразумеў, што гаспадыня не ад беднасці падала такі сняданак, што дагэтуль карміла яна сваю кватарантку добра, смачна. А халодная бульба з гуркамі нейкі нішчымны боршч на абед, усё гэта пратэст супроць яго прыезду. Немаведама чаму? Жанчына не ўзлюбіла яго з першай хвіліны і вось так выяўляе сваю непрыязнасць, і, магчыма, такім чынам хоча хутчэй выправадзіць. Хлопцу стала вельмі крыўдна, крыўдна за Сашу, за сябе, няёмка перад дзяўчынай. Ён знарок пайшоў мыцца, хоць у гэтым не было патрэбы, абы толькі адцягнуць час, калі трэба садзіцца за стол і неяк супакоіцца. Ён ведаў чалавечую прагнасць, скупасць, бачыў розных людзей. Яго бацька быў не надта шчодры чалавек, але такі ўчынак гаспадынь, якую, дарэчы, Саша ў пісьмах хваліла, проста ашаламіў яго. І он сеў за стол не з радасным пачуццём жаданага гостя, а з прыкрым балючым пачуццём. А ў юнацтве яно асабліва вострае гостя няпрошанага, дармаеда, які есць чужы хлеб. І хоць ён ведаў, што яйкі яблыкі Саша купіла, лягчэй ад гэтага не рабілася. Ён стараўся не падаць выгляду, што ўсё разумее, нешта гаварыў, спрабаваў жартаваць і смяяцца, аднак баяўся глянуць Сашы ў вочы. Дзяўчына таксама адчувала сябе няёмка. Знік той светлы настрой, які з'явіўся ў часе размовы ў амбулаторы. Каб неяк развеяць няёмкасці асудзіць гаспадыню, Саша сказала: « Я думаю мяняць кватэру, але ўздыхнуўшы прызналася. Хоць э, мне шкада тут усё побач. Пад усім яна разумела амбулаторыю. Ніколі раней мяняць кватэры яна не думала, бо была вельмі задаволена і самой кватэры і гаспадыняй. Пятро не адказаў. Зрабіў выгляд, што яго мала цікавіць яе кватэрныя справы. Саша адразу ж пасля беду пайшла на ферму, каб пагутарыць з гаспадыняй. Яна ішла злосная, з намерам рашуча заявіць Ані, што калі яшчэ раз будзе такая бульба і такі боршч, яна больш сталавацца ў яе не будзе – за свае грошы знойдзе кватэру любым месцы. Але рашучасці ў Сашы хапіла толькі пакуль не ўбачыла гаспадыні. Аня яна сказала далікатна і сарамліва: « Вы не думайце, Аня, я заплачу вам за ўсё, э, пакуль будзе брат. Хітрая жанчына прыкінулася здзіўленай і добрай. Ах, хіба ж я шурачка кажу, што эх, ты няхай будзе месяц, колькі хоча. Чалавек добры, ціхі, хіба ён у мяне замінае, я заўсёды гасцям рада. Толькі вось што час такі хвіліны вольнай не маю. Але каб было не так. Яна хацела сказаць не так, як сёння, ды зноў не адважылася, Ён госць, Аня, э, каб мне сорамна не было. Эх, шурачка, шурачка, хіба вы мяне не ведаеце, мне жно крыўдна слухаць. Саша не сказала Пятру, куды пойдзе, па дарозе з фермы яе дагнаў спалоханы малады чалавек на фурманцы, ён ехаў па яе, кепска жонцы. І Саша, не папярэдзіўшы Пятра, паехала ў суседнюю вёску. Яна думала, што доўга не затрымаецца там, Пятроў, якога і без таго было пагана на душы, гадзіны дзве трываў, сядзеў у хаце і прымушаў сябе чытаць. Хоць часцей, чым у часопіс пазіраў у акно і прыслухоўваўся да крока ў двары, да стуку весніц, ці не ідзе Саша. Але далей ён не мог сядзець і чакаць. Ён выскачыў, заглянуў у амбулаторыю, замок, у сад, пуста спытаў дачкі гаспадыні ці не ведае яна куды пайшла тётя саша тётя «Э, шура а відаць да хворага паклікалі зусім по-даросламу заспакоіла малая але Яго чамусьці ўзлавала, што ўсе завуць яе шура, ён не любіў гэтага яе імя і злосна сказаў дзяўчынцы: Не шура, а Саша, запомні гэта. А ўсе завуць шура, усе дурні. Дагэтуль ён неяк саромеўся паказвацца на людзі, а тут смела пайшоў па вуліцах вёскі, заглядваючы ў вокны. Магчыма, яна дзе-небудзь у адной з гэтых хат можа ўбачыць яго з акна, выйдзе растлумачыць, чаму знікла, дзе яна, дзе яна што робіць. Калі надышоў вечар, сцямнела, у хатах запаліліся агні, Незразумелы неспакой перарос у вельмі зразумелую страшэнную рэўнасць. А няма пакут цяжэйшых за пакуты рэўнасці. Пятро бегаў каля кватэры і амбулаторыі, не ведаючы, што рабіць, куды яшчэ кінуцца ў гэтай чужой вёсцы сярод чужых людзей, якія здалося яму усе як гаспадыня ставіцца да яго непрыязна варожа ад думкі, што цяпер Саша магчыма на спатканні з другім, У яго цямнела ў вачах, ён стагнаў як ад болю і паўтараў самыя бязлітасныя словы, якія скажа ёй. Ён успамінаў размову, якая ўдзень так узрадавала яго і перасэнсоўваў цяпер кожнае Сашына слова. Ага, дык вось чаму ты сказала, Мне здаецца, што мы ніколі не будзем разам. Цяпер мне зразумела, чаму табе так здаецца? Хм. І ты яшчэ хаваешся за прыгожыя ідэалы. Недарма хлопцы казалі, што вы ўсе такія. А, не, не, не, не, не, Саша мілая, я, я веру табе. Ты не такая, ты, шчырая, ты добрая. Але дзе ты? Куды ты падзелася, навошта ты здзекуешся з мяне? Гаспадыня паклікала яго вячэраць. Ён адмовіўся. Падавіся ты сваёй вячэрай з кнара гэтакая. Раптам і паводзіны гаспадыні Пятро звязаў са знікненнем Сашы. Мабыць, сваяк нейкі яе Таму яна і хоча хутчэй выжыць мяне я пайду пайду але вы яшчэ ўспомніце мяне невядома каму пагражаў ён ізноў расшулены апраўдваў сашу ай Хлупства гэта ўсё не можа Саша так крывіць душой, не такая яна. Але чаму яна не сказала, куды пойдзе, чаму? з такімі думкамі, ён прасядзеў каля амбулаторыі да позняй ночы, пакуль у вёсцы не патухлі усе агніі. конец жніўня, і ночы ўжо аддавалі восенню. Адчуўшы, што холадна ён пайшоў у хату. Праз кухню прайшоў не цішком, каб не разбудзіць гаспадыні, а знарок шумна, грукнуўшы дзвярамі, лёг пад коўдру, але не мог ні сагрэцца, ні заснуць. Яго калаціла як у ліхаманцы. Ён наіўна думаў, што добра было б сапраўды захварэць на злосць ёй. Саша вярнулася амаль на світанні. Яна зайшла нячутнай на дыбачках, кралася да свайго ложка. Ён спыніў яе гучным запытаннем: "Дзе ты была?" Яна ажно здрыгнула ад нечаканасці ты яшчэ не спіш цішэй цішэй дзе ты была голас яго задрыжаў ад перажытых пакут болю крыўды у хворай да раніцы ў хворай ён хмыкнуў зняважлівай злосна дзівак ты у здаровай прымала роды хлопчык роды ты І адразу куды дзеліся ўсе яго шматгадзінныя сумненні, расчараванні. Зноў вярнулася адчуванне шчасця, спакою. Ён лёгка ўздыхнуў і нават ціха засмяяўся. У сэрца яго прача кахання з'явілася нейкая асабліва глыбокая павага да Сашы. Яна прысутнічала пры святым таінстве – нараджэнні чалавека, пры якім яму дарожнаму тэхніку, напэўна, ніколі ў жыцці не прысутнічаць. Не. Яна не толькі прысутнічала, яна памагала нарадзіцца чалавеку, без яе магло б здарыцца няшчасце, вось якая яна яго Саша. І яму зрабілася вельмі сорамна і брыдка за сваю рэўнасць які ён дурань, так кепска думаць пра Сашу. Ён тут жа пакляўся сам сабе, што ніколі-ніколі ў жыцці больш не падумае пра яе нічога благога. даруй сашок ціха попрасіў ён прабачэнне за свае абразлівыя недарэчныя думкі завошта я лаяў цябе што ты сышла немаведама куды а ты прабач што я не папярэдзіла яна падышла і дакранулася далоня да яго гарачай галавы спі ён схапіў яе руку і і прыпаў вуснамі да яе халодных ад эфіру спірту і начной вільгаці пальцаў. Давалася, кончыліся ўсе непрыемнасці надышоў час безвоблачнага шчасця. Але адна рэч юнацкі розум, які здольны быў разважліва ацаніць усе падзеі, зразумець і прымірыцца нават з прагнасцю гаспадыні, і зусім іншая рэч юнацкія пачуцці, над якімі розум часам не мае ніякай улады. Пятро пакляўся ўначы, што ніколі ў яго сэрцы не будзе такога агіднага пачуцця, як рэўнасць, і што ён не будзе звяртаць увагі на гаспадыню, і на злосць ёй будзе жыць паўмесяц, а то і больш. Заняткі ў сувязі з практыкай у іх пачыналіся на месяц пазнею кастрычніку. Але ўсе гэтыя клятвы і перакананні мелі сілу нядоўга, да раніцы, пакуль ён спаў. А потым зноў пачаліся непрыемнасці зноў з-за гаспадыні. Колькі яшчэ ў нас выпадкаў, калі шчырае каханне, самыя лепшыя пачуцці і жаданні разбіваюцца аб вострыя скалы матэрыяльнага разліку, скнарасці ці проста чалавечай дурноты. Калі такія людзі стануць на дарозе да твайго шчасця, смела падымайся над імі. У такім выпадку ты не маеш поўнае маральнае права зрабіць гэта і стаўшы над імі, спіхай іх прэч з дарогі, не зважаючы ні на што, ні на іх сівыя валасы, ні на словы любві да цябе. Праўда, абставіны звычайна складваюцца так, што гэта вельмі нялёгка зрабіць. Але знайдзі ў сабе сілы, бо гэта адзіная магчымасць ратаваць сваё шчасце, інакш яго растопчуць, забрудзяць. На снеданне гаспадыня падала яечню. На вялікай скаваротцы гарэлі сонцамі паміж апетытных кавалкаў румянага сала штук шэсць жаўткоў. Саша ажно пасвятлела ад здавальнення. Размова памагла. Але калі селі за стол, выявілі, што няма хлеба. А хлеб, Аня, — спытала Саша, думаючы, што гаспадыня забылася падаць хлеб. Ай, хлеба няма, шурачка. Ніяк змалоць не магу, тыдзень бегаю на млын. Это ж цэлае няшчасце. Раней у адной нашай вёсцы колькі млыноў было, а цяпер на паўраёна адзін млын. Хто сядзіць там, той меля. А мне сядзець няма калі. Каровы яшчурам хварэюць. Свая карова сёння нічога не дала, баюся, каб не захварэла, гэта ж такое няшчасце будзе. Звычайна маўклівая, яна зрабілася надта многаслоўна і ўсё гаварыла пра свае няшчасці, пра тое, як ёй цяжка жыць. Але Саша не слухала яе. Яна не паверыла, што хлеба няма і зноў адчувала сябе няёмка перад Пятром. А яшчэ горш адчуваў сябе Пятро. Бульба перасядала ў горле, хоць ён учора не вячэравы быў галодны. Настрой сапсаваўся зноў. Магчыма, калі б Саша заставалася з ім увесь дзень, ён хутка забыўся б на ўсё гэта. Але як наліха з раёна прыехаў інспектор санстанцыі, дарэчы, малады хлопец, яны пайшлі ў суседнюю вёску рабіць нейкую профілактыку. Пятрона ўвесь дзень застаўся адзін і не ведаў, чым заняцца – Вядома, калі чалавеку няма чаго рабіць, то якія толькі думкі не прыходзяць у галаву. Праўда, прыступу беспадстаўнай недарэчнай рэўнасці больш не было, але думкі ўсё ж прыходзілі сумныя. На наступны дзень Сашу яшчэ да снедання павезлі ў суседнюю вёску. Прыехаў па яе сам старшыня калгаса, тоўсты, вясёлы чалавек, які, убачыўшы Пятра, раптам пачаў вінаваціць, э, віншаваць дзяўчыну і вельмі збянтэжыў гэтым іх абаіх. Саша паабяцала хутка вярнуцца, але не вярнулася і на абед. Тады, не маючы больш сіл сумаваць і думаць ліха ведае, што Пятру пайшоў тую вёску, куды яна паехала. Яму пашанцавала. Ён сустрэў Сашу ў канцы вуліцы. Яна стаяла з нейкім маладым чалавекам і весела размаўляла. У Пятра ёкнула сэрца, але ён рашуча наблізіўся, Саша здзівілася, убачыўшы яго. «І ты тут?» – спытала яна і пачырванела. «Я Гэта ўзмоцніла яго падазронасць. Ён тут жа успомніў, што і роды пазаўчора яна прымала ў гэтай жа вёсцы. Кроў балюча стукнула ў скроні. «Э, «Знаёмцеся», – сказала яна, – «гэта мой э, брат». Малады чалавек, які, аднак, быў гадоў на пяць старэйшы за Пятра сур'ёзна і паважна, з усведамленнем уласнай годнасці, працягнуў руку і назваў увесь свой тытул – настаўнік Уладзімир Іванович Лялькевіч. Пятро в адказ буркнуў адно імя. «Хадзем, Александра Фёдоровна, пагуляем у валейбол, у школе якраз мае калегі вучні старэйшых класаў сабраліся», – прапанаваў настаўнік. Саша адразу згадзілася, і гэта яшчэ больш балюча разанула па сэрца юнака. «А, яна з радасцю!» згаджаецца, не думаючы, што я прыйшоў па яе, што я не абедаў. Сарамлівы ад прыроды Пятро заўсёды адчуваў сябе няёмка і быў нязграбны сярод людзей незнаёмых, асабліва ў прысутнасці дзяўчат і жанчын. Тым больш цяжка было яму знаёміцца з настаўнікамі і настаўніцамі ў такім душэўным стане. Ён не мог вымавіць слова, не мог адказаць на жарт. Да таго ж ён не ўмеў гуляць у валейбол. Пятро згараў ад сораму. Ён сядзеў збоку і з рэўнасцю глядзеў, як весела гуляюць на пляцоўцы. Не адводзіў вачэй ад Сашы і Владзіміра, заўважаючы кожны іх рух, ловячы кожнае слова, якое яны гаварылі адно аднаму. Яны гулялі ў адной камандзе, былі ўвесь час побач – як здавалася пятру знарок білі па мячы адначасова каб дакрануцца адно да аднаго і ўвесь час весела смяяліся між іншым пятро пачуў як уладзімир сказаў ёй а што гэта ваш брат такая бука а яшчэ студэнт Саша ішла дадому вясёлая, узрушаная гульнёй гарэзліва пазірала на свайго каханага, разумеючы, чаму ён такі. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.